контрували за рухами Лідії. За інших обставин я міг би подумати, що Бартікс дивиться на Лідію ну, прихильно. Він не приховував свого захоплення, і мені здавалося, що воно щире. Бартікс схилився над столом. Ви кохаєте її? не знаю. Я і справді не знав, чи збрехав тоді, чи сказав правду. Уже не знав. Занадто багато суперечливих почуттів сплелося у мені самому. Бартікс говорив пошепки, іноді трохи голосніше, вводячи до розмови банальні речення, призначені для вух клієнтів, які заходили до кафе для вух дядечка Сонія. Саме так робила Лідія того вечора, коли я почув її разюче зізнання. Не червонійте. Коли кохаєш таку дівчину, червоніти немає чого. І настовбурчуватись теж не треба. Хочу вам сказати, що я, можливо, єдина людина в світі повністю позбавлена забобонів. Розумієте, я потрапляв у найхимерніші середовище із цього професійного досвіду, виніс переконання, що прекрасне і потворне трапляються всюди, абсолютно всюди. Я стикався з підлістю і злочинами, з найрозбещенішими інстинктами у дуже шановних соціально бездоганних родинах, а часто бачив і пряму протилежність. От візьмімо цю дочку шинкаря. Ви без мене певні, що багато так званих аристократок віддали б усе, аби мати не тільки таке гарне обличчя, таке красиве тіло, але і її поставу, її ходу і навіть руки. У ній є якась вища свобода, незрівнянна фізична досконалість. Поки П'єр Бертрікс говорив, я мовчав. Певно, дивився на нього, мов змія на заклинателя, який грає на супільці. Я розумів, що маю захищатися, поки мене остаточно не заворожили, і що бій буде довгим. І найтяжче було те, що я виявився сам на сам із цим супротивником. Для Лідії я не існував. Повз мене вона проходила з кам'яним обличчям, і ті кілька слів, на які заслуговували всі клієнти, адресувала Бертріксові. На нього Лідія дивилася сміливо і навіть цікавістю. Надзвичайна ситуація. Якби ці двоє змовились проти мене, вона поводилася б саме так. Невже зовсім не здогадується, що йдеться про її долю? Я почекав, поки Лідія відійшла далі і спитав. Отже, ви її підозрюєте? Не знаю. Я не знав, чи кохаю Лідію, а Бертвікс не знав, чи підозрює її. Скільки часу могла тягтись ця парадоксальна гра? Єдина тактика яка могла допомогти мені бодай успішно захищатись, полягала в тому, щоб не відступатися від моєї простоти, не намагатись встояти у віртуозне фехтування Бердікса. Я провадив. Ви справді не знаєте чи підозрюєте її? Не знаю. Але мені здається неймовірним, що вона аж ніяк не причетна до нашої справи. Для сміливості я ковтнув трохи вина. Хочете сказати, що вона співучасниця? Ну, Я цього не казав. Але давайте говорити серйозно. Бартікс теж відповів склянки і знову налив нам обом. Поговоримо, як чоловіки. Ми приходимо сюди і що бачимо. Зловісний краєвид, облуплені хижі, злидні. Мешканці нікчемні, погано вбрані.